الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق وعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju. Neka je salavat i selam najodabranijem stvorenju Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnoj i porodici, ashabima i vjernicima do sudnjega dana. Gospodaru naš, poduči nas znanjem koje će nam koristiti i daj da primijenimo ono što naučimo gospodaru naš. Ukaži nam na istinu i daj da je slijedimo. Gospodaru naš, ukaži nam na neistinu i daj da je se klonimo i učini nas očestiti čestitih svojim. Čas mi i zadovoljstvo da sam i večera sa vama u jednom manjem broju, ali nimalo manje važnom. Molim gospodara da ova, ova milost, ova kiša koja danas oživljava zemlju, da ovo naše prisustvo, ako Bog da oživljava naša srca, jer je mudri Lukman kazao sinu svome, o sinko moj, traži znanje. Doista onako kako kiša oživljava zemlju, tako znanje oživljava srca naša. A pa molim gospodara da ovaj današnji dan, ovi trenuci budu činom oživljavanja srca naših. Jer je uzvišeni gospodar kazao amanu da će Allah na visoke stepene uzdići vjernike i one koji traže znanje. Ovo mjesto je od ranijih dana, još od prije rata bilo posebno. Danas je posebno zbog toga što iz ovog mjesta svaki puta nosimo dvije istine koje svaki vjernik mora nositi. Prva od tih istina je Fa'lam la ilaha illallah Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. I ovaj ajet nam govori da je znanje dio našeg vjerovanja. Jer je gospodar kazao Fa'lam ti znaj. Druga istina koju nosimo je Va'alamu, kaže gospodar, znajte enne fikum rasulallah da je među vama Allahov poslanik. Ponovo vam ukazuje, nam na znanje o poslaniku sallallahu alaihi wasallam koje moramo usvajati. je bez koga mi ne bismo mogli znati ispravno vjerovati našega gospodara. I što insan bude više upoznavao poslanika sallallahu ve sellem evo mi ga upoznajemo kroz halku hadisa kroz govor koji je on kazao što budemo više upoznavali našega uzora onoga koga je odabrao onaj koji najbolje zna stvorenja svoja da on prenese objavu njegovu više ćemo mi biti vjernici više ćemo znati za našega gospodara njega poricati njegove hadise poricati da su istina može samo onaj koji ga nije upoznao Kaže gospodar lem ja'rifu rasulahum fehum lahu munkirun. Ili oni ne znaju poslanika njihova pa ga, pa ga odbacuju. Onaj koji istinski spozna svoga Resula, ima tomu svoga bića bit će ponosan što je on sljedbenik onoga koga je gospodar odabrao da prenese njegovu objavu. I znate, car Heraklija je bio bizantijski car i pređu svojim ljudima vidio je Ebu Sufjana koji tada nije bio musliman, čak je bio najžešći protivnik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pozove ga kod sebe i kaže i pita ga o poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže kako je porijeklo Muhammed alaihi salam? Kaže Ebu Sufjan od nje kod nas čestita roda. Kaže on njemu je li Muhammed sallallahu alaihi wasallam ikada slagao? Kaže Ebu Sufjan nije nikada nikog slagao. I u ovoj predaji koji nam prenosi kaže da je Ebu Sufjan u tom trenutku poželio da je Muhammed a.s. nekada nekog slagao. Ali iako je bio nevjernik nije ga htio potvoriti. Pazite, Cer Haraklija pitao o iskrenosti Muhammeda sallallahu alaihi sallam a neprijatelj Muhammeda sallallahu alaihi sallam ga ne želi potvoriti. Kaže, je li Muhammed alaihi ikad nikog slagao? Kaže, nije nikad nikog slagao, nije nikad nikog Prevariju. Kaže, da li se broj muslimana povećava? Kaže, svakim danom broj muslimana je veći i veći. Da li se iko odmetnu kada je islam primio? Kaže, niko se nije odmetnu. I to je karakteristika prave vjere. Kada, islam, kada insan upozna pravu vjeru, osjeti njenu slast, onda je neće napustiti. Kaže car Heraklije, onaj koji još ne vjeruje Muhammeda, i Ebu Sufjana, a sluša riječi Ebu Sufjana koji je protivnik Muhammeda a.s. Ako je istina to što govoriš, taj čovjek će vladati mjestom na kojem ja danas stojim. I doista se desilo, Bizantija je pala u ruke muslimana. Ovo su riječi onih koji nisu voljeli Muhammeda a.s. Zato je bitno da mi spoznajemo o našem Resulu i o našem gospodaru što ih više upoznavamo, više ćemo osjećati slast u našim srcima što smo vjernici. Da nema ni jednog hadisa Resulullah sallallahu ve sellem koji nas motivira da učimo o poslaniku, koji nas motivira da stičemo znanje, da odijemo na predavanje, bio bi nam dovoljan hadis Resulullah sallallahu ve koji kaže Inna Allaha wa malaikatahu Doista Allah i meleki njehovi Men fis samawati vel ard i oni na nebesima i oni na zemlji. Hatel hutu fil bahr i kaže riba u mor. Wa hatta namlatu fi i kaže mravu u svojoj rupi. Le yastaghfiruna li al ilmi. Kaže donose istikvar, traži oprosta za onoga koji traži znanje. Zamislite kad bi insan bio svjestan znanja kojeg slijedi, kada bi na takav način razmišljaju. Ja idem, a znam da me goj gospodar blagosilja, meleki njegovi, životinje i, i oni meleki na nebesima i oni meleki na zemlji traži za mene istikvara, oprosta za, za ono što radi zbog toga što stićem znanje. Da nema nijednog hadisa na stimulši mi bismo imali dovoljno razloga da dođemo i slušamo hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Znanje je bitno i zbog toga što mi smo svaki dan u borbi sa našim šeitanom. Najbolje oružje koje možeš da imaš u tom trenutku je da imaš znanje. Znanje ti treba da bi znao da, da si pogriješio. Moraš znat šta je haram, šta je halal, šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno, da bi znao da si pogriješio. Ako hoćeš da se povratiš gospodaru, da učiniš obu, ovdje ti treba znanje da znaš šta trebaš raditi da ova bude primljena. Da, bude, da, da ostaviš, da se pokaješ, da tražiš halala od osobe ako si joj nanijelo, ako je u pitanju međuljudski odnosi, ako si joj nanijelo neko zlo, da bi teba, da bi teba bila primjena Ono što želim još kazati vezano za sticanje znanja jeste da mi moramo naučiti da je postoji znanje o gospodaru i znanje o propisima koje je dao gospodar. I ono što je bitno u odgoju nas sami, nas, naših srca, u odgoju današnjih muslimana je kad ih želimo nešto podučiti, da ih podučimo znanjem propisima koje je dao gospodar, ali u isto vrijeme da ih naučimo o onome koji je te, koji je te propise ustanovio. Da nam se ne bi desilo da osoba nauči šta je dobro, a šta je loše. Da nauči kako se klanja, a da onda ne klanja. Zašto? Jer nismo je naučili ko je taj koji je namaz propisao. Osoba koja svasti da je njegov gospodar onaj koji mu daje život, koji mu daje njegovo zdravlje, koji mu njegovu djecu daje, koji mu daje na faku kada, kada ide da radi. Takva osoba će biti svjesna da je duža biti odana gospodaru. Da kada učini neko zlo, da zna da je gospodar taj koji ga vidi pa ga može kazati kada, kada hoće da učini dobro, da zna da ga gospodar vidi, da je može dati dobro njemu i njegovoj porodici, onda se ta svijest o gospodaru jača. Jedan od ashaba, kada je krenuo na namaz, mi danas govorimo još uvijek je o poglavlje o, o, abdestu. Jedan od ashaba, kada su ga vidjeli da je otišao da obavi namaz promijenio izlaz svoga lica pa kada su ga njegovi drugovi upitali šta je, šta se je desilo kaže znate li vi kome u suset idim Ulema kaže ako hoćeš da ti namaz bude potpun ili ako osjetiš da u namazu nisi skoncentrisan vodi računa kako si abdest kako si abdest uzeo o vrijednosti abdesta Postoje mnoge predaje. Doista je abdest nešto što je svaki dan prisutno u životu vjernika. Uzvišeni gospodar je abdest učinio da bude vezom između našeg stanja u kojem se nalazimo i naše veze sa gospodarom. Prije nego što stupimo u namaz, duži smo uzeti abdest da bi nam, da namaz bio primljen. I to je veza koju mi imamo da se očistimo i fizički i duhovno da se pripremimo za naš susad sa gospodarom. Nekada obavimo namaz koji bude samo više formalne prirode, a neka će, nekada će se desiti, posebno ako je u pitanju noćni namaz koji obavimo, da kada obavimo taj namaz osjetimo puninu tog namaza, osjetimo radost u srcu, uživamo u namazu, a ne kada nam bude opterećenje. Zato je bitno ova priprema za namaz. Zato sam na početku spomenuo ovu predaju ashabu koji je promijenio izlaz svoga lica. Kada obavljamo namaz, detaljno se pripremamo za njega, a onda kada stupamo u njega, onda imamo osjećaj da razgovaramo sa našim gospodarom. Kaže gospodar Inna Allaha yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin Doista Allah voli dvije vrste ljudi Jedni oni koji se čiste A to činimo i abdestom i oni koji se mnogo kaju. Ja bih kazao da se i oni čiste. Oni se čiste od grijeha zbog toga što se kaju, a ovi prvi se čiste od fizičke nečistoći. Zato je bitno u svom životu imati paralelu. Kada se hranimo, da, da se hranimo i fizički i duhovno. Kada se čistimo, da se čistimo i fizički i duhovno. Kada je uzvišeni gospodar objavio kuranski ajet Fihi riđalu juhibbune en kaže u tom mjestu, u Kuba'u, imaju ljudi koji vole da se mnogo čiste. Wallahu yuhibbul mutahirin, doista Allah vole one koji se čiste. Kažu da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upitao ljude iz tog mjesta šta je to, pa vas je gospodar, kakva je, kakvo je to čišćenje koje vi primjenjujete, pa vas je gospodar pohvalio oni su kazali da oni koriste i vodu i kamenje. Mi danas koristimo i vodu i papir. Jeli, da bismo upotpunili svoje čišćenje. Dokaz da je abdest i duhovna i fizička obskrba govori, govori nam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji kaže kada musliman uzima abdest pa opere svoje lice kaže sapire sa posljednjom kapi te vode sapire grijehe koje je učinio svojim očima sa pranjem svojih ruku on sapire ono što je učinio od grijeha svojim rukama a sa pranjem svoju, svojih nogu on sapire grijehe koje je učinio svojim nogama ili ako je hodao po, po mjestima dakle kada uzimamo abdest pored toga što se fizički pripremamo da budemo čisti pred našim gospodarom mi smo, mi se i duhovno čistimo tako što sapiremo, sapiremo naše grijehe. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista kičenje na sudnjem danu će biti do onih mjesta do kojih su doprla voda od naših abdesta. Onaj ko želi da se ukrasi gospodaru na sudnjemu danu, neka uzima, neka uzima abdest. Ovaj ajet koji govori o da Allah Želešanuhu voli one koji se čiste i oni koji se koji se mnogo kaju je, je nešto što trebamo aktualizirati sada pred Ramazan. Naime, mi se nalazimo evo još jednu sjednicu od mjeseca Ramazana i znamo svi da su u toku mjeseca Ramazana blagodati mnogobrojni da ih nabrojati ne možemo Međutim, ne ubere svak plodove Ramazana i blagodati koje gospodar daje u tom mjesecu. Zato naša srca treba pripremiti i fizički i duhovno da bi ona mogla primiti blagodati koje nam gospodar daje u tim mjesti. Jedna od tih priprema koje imamo za Ramazan je upravo teuba. Da saperemo teret onih grijeha koje imamo i da u Ramazan uđemo čišći kako bismo mogli uzeti one blagodati koje gospodar daje i uzdignuti, uzdignuti se u tim deređima. Znanje je bitno iz razloga što je, što je insan svoga gospodara. Pazite, mi imamo teubu. Insan kada čini teubu je ponizan čovjek. Prvo shvatio je, znanjem je shvatio da je on taj koji je učinio grije Zatim se kaje zbog tog grijeha ponizan je svome gospodaru i traži od njega oprst. Šta je on učinio? On je postao svjesniji samoga sebe i postao je svjesniji svoga gospodara. A zbog čega je gospodar opisao post? La La'allakum tatakun. Da biste imali veću svijest o gospodaru. Zato je ovaj period pred Ramazan bitno da insan se posvijeti, da razmišli šta je to što je on uradio u prošloj godini od dobrih dijela, a šta je to gdje je griješio, kakav je izašao iz prošlog Ramazana, kakav će ući u ovaj Ramazan da bi mogao prihvatiti blagodati koje mu gospodar daju. Kaže uzvišeni vjernike poziva Ja ejuhallazina amanu tubu ila Allahi teubatan nasuha U suri Tahrim kaže Allah Želešanuhu O vjernici Iskreno se Allahu pokajte Asa rabbukum en yukeffira ankum sejiatikum وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ da bi Allah preko ružnih dijela vaših prešao i uveo vas u bašće koje će, kroz koje će rijeke teći. Mi danas govorimo o hadisu, odnosno poglavlje o hadisu koji govori o uzimanju abdesta bez da se desio neki hades, odnosno bez da se desilo da je da je taj da je taj pokvaren. Prije nego što počnemo da čitamo hadis, zamolću vas, kao što je ovdje običaj, da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhari. I da li Hadis glasi ovako, hadesena Musededun kala hadesena Jahja pričao nam je Museddad od Jahja od Sufjana kale hadeseni Umar ibn Amir da mu je pričao Amr ibn Amir an Enes ibn Malik od Enesa ibn Malika koji je rekao Kane nebiju sallallahu alaihi wasallam je tevaddao Inde kulli salatim kaže Enes ibn da je poslanik sallallahu alaihi sellem uzimao abdest prilikom svakoga namaza kultu kejfe kuntum tebeddaune pa sam kaže kazao upitao kako ste vi ashabi kako ste vi uzimali abdest kale juđziju ehadena el vudu ma juhdis. Kaže, nama je bio dovoljan, kaže Enes ibn Malik, jedan abdest sve dok, ne bi, sve taj abdest ne bi nešto pokvarilo. Iz ovog hadisa opet vidimo ovu odliku tabijina da pitaju ashabe kako su oni činili. Da bi insan stekao znanje mora pitati one koji imaju znanje. I to je prvi, to je prvi preduslov. Ovdje imamo, vi znate da je da nije potrebno za svaki namaz uzimati abdest. Uzvišeni gospodar uvijek nastoji da, nas, da nam olakša stanje u kojem jesmo. Poslanik sallallahu alejhi sellem je znao za svaki namaz uzimati novi abdest. I to je odlika pobožnih. Ovo nije pravilo nego je odlika pobožni da za svaki svoj namaz se detaljno pripreme kako i posebno jeli posebno abdestom naš Hafiz nam je učio ajete koji govore o postu učio nam je ajete da Allah Đelešanhu ne želi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr doista Allah ne želi da vam oteža on želi da vam, da vam olakša pa kada insan na putu kada insan je bolestan ili ima neku opravdanu prepreku uzvišeni gospodar ga ne opterećuje ni postom znači olakšica je nešto što je svojstveno, svojstveno gospodaru što daje svom vjernici ono što su mi počešćeni kao umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jeste da možemo klanjati na bilo koje mjesto. Kaže poslanik alaihi salam وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا U odnosu na druge poslanika kaže meni je zemlja učinjena mesđidom. فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ صَلَاتُ فَلْيُسَلِّ Kada bilo kojeg čovjeka iz moga umeta bilo gdje na zemlji zatekne namaz neka ga klanja. Čak nam je dao zemlju toliko čistu da njome možemo uzeti i tajemum, ne moramo uvijek uzmati. Ne moramo uvijek uzmati ni abdest. Dakle, komentar ovog hadisa bio bi da je da je poželjno uzimati uzimati abdest za svaki namaz, ali da to nije obaveza i da je Resulullah sallallahu ve sellem uzimao ponekad ponekad uzimao jedan abdest za više namaza ali je znao uzimati abdest za svaki namaz i to je, to je odlika to je odlika pobožnih kada smo govorili o našem pripremanju za Ramazan ja želim najaviti večeras da ako Bog da posle jacije namaza ko bude imao vremena Biće noćni namaz. Molim. Od akšama do jacije imat ćemo druženje, pošto imamo vremena, bit će nam gosti iz Britanije. iz Britanije, bit će naša braća gosti iz Britanije koji želi da se sa nama druži, a nakon jacije bit će i dvije sestre. Znači, ko bude imao vremena da akšama do jacije da se druži sa tim ljudima, a poslije jacije namaza bit će i na fila i poslije ćemo učiti zajedničku dovu. I to je već naša priprema na Ramazan. Mi znamo da je Ramazan odlika Ramazana druženja, odlika Ramazana je noćni namaz na fila. Pa ko bude imao priliku da ostane, neka ostane. Ja ću večera završiti sa jednom predajom koja govori o čovjeku iz Benu Israila. Naime, Ebu Hureyre radijallahu anhu nam je prenio od Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da je bio jedan čovjek iz Benu Israila koji je mnogo griješio. I kaže, kada mu se primakla njegova smrt, okupio je svoje potomke i kazao, kaže, kada preselim stavite moje tijelo na vatru, na lomaču. I kada sagori, moje tijelo sameljite i dajte da se na, na vjetru, jeli, na brdima rasprši. I oni su to uradili. Kada je preselio, naložili su vatru, njegovo tijelo spasili, spalili i prosuli po brdima. A vi znate, gospodar kaže kun, budi, je kun i ono bude. I kaže, uzvišeni gospodar ga pita, zbog čega si to uradio? Zbog čega si spalio svoje tijelo? Kaže, gospodaru, i straha o tebe. Nije bilo grijeha kojeg nisam počinio bojao sam se da ćeš me ti mene najviše kazniti. Pa sam zbog toga spalio svoje tijelo. Zatim je, kaže, gospodar kazao, zbog tvog straha od mene, ja sam ti oprostio. Posvjedočiti ovo melek, posvjedočite ovo melek i moji, da sam mu oprostio i uveo ga u džennet. Nema toga grija kojeg insan može učiniti a da mu gospodar taj grije nije spreman uprostiti. Ovo vrijeme pred Ramazan iskoristite da analiziramo svoje postupke. Svako od nas koji je dobar može biti bolji. A nema insana da nema svoju slabost. Imate insana, ja radim u džematu. Imate insana koji je svaki dan na namazu. Ali ako mu zatražite jednu marku, za dijete koje je u mektebu kao da moći vaditi Zašto ima svoju slabost? A imate s druge strane čovjeka kojeg u džamiju uvest ne možete. Ali ako mu bilo što zatražite za džamiju, on je spreman odriješiti kesu. Svaki insan ima svoju slabost i na tim slabostima treba raditi. Zato se kaže da svaka bolest ima lijek. Zavidnost je bolest, škrtost je bolest, nemarnost prema namazu je bolest, Sad ćete vidjeti ide Ramazan prema postu, to je bolest. Na, to, toj bolesti treba raditi. Najbolji lijek je da mu se suprostavite. Ako osjetite kod sebe da nemate želju za davanjem, onda 20 feninga, 20 feninga učite sebe i svoj nef da nešto udjelite. Ako osjetite da, na, da dobro ne uzimate, onda mu se posvetite, suprostavite se samo suprot, suprotnom stranu. Ako osjetite nemanost prema namazu, onda odrijedite termin pa klanjajte noćni namaz. Da insan savladava sebe. To je naša borba. Mi smo, alhamdulillah, vjernici. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. Svjedočimo da je Muhammed s.a.v. poslanik i uzor. Svjedočimo imanske i ako Bog da, nadam se, primjenjujemo islamske šarte. Ali imamo svoje slabosti. Ako Bog da, ovo vrijeme i Ramazan je prilika kada su šeitani okovani da se borimo protiv svojih slabosti. Molim Allah Đelešanovu da nas poduči onome što će, nas, što će nam koristiti. Molim uzvišenog gospodara da se odkoristimo od onoga što, što saznamo, što naučimo i molim gospodara da nam blagoslovi ove dane mjeseca Šabana da ako Bog da dočekamo mjesec Ramazan. Selam alaikum i halal.